Corudalos Corudalos eis pagen halus srenon elegen Oi moi toi talai poro e kai dusteno et teno Uc cruzon enos fisamen tinos uc arguron uc allo ti ton timion kokkos de situ micros ton thanaton moi prouxenesen homythos prostus diacerdos euteleis megan hufistamenus kindunon.